Тільки б не заглух мотор, майнула Булатові, тільки б не заглух. От зміни коливань снігова підпора могла не витримати і завалитись. Але Мілтон Брус не почув його німого вмовляння і вимкнув мотор. Гурчання припинилося. Брус поволі виліз із кабіни на рештки містка, ще повільніше дістався берега і довгу мить таранив поглядом свого немудрого товариша. Патрік Лоу по школярському шморгнув і потупив зір, щирокаючись. Він підступив до бруса на крок, ближче не зважився, а гострий на язик дрібненький Нілтон тільки зневажливо відвернувся. Двері кабіни й досі стояли навстіж і звідти було чути різкий сигнал. Криголам викликав марша на перемогу, та до портативної радіостанції ніхто не міг підійти. Лунке неприємне деренчання різало вуха, наче розстроєна струна. І коли всім забракло сил його слухати, Патрік Лоу сказав Ваша радіостанція, Брус, проваліться ви разом з нею несподівано басом гаркнув той, люто блимнувши на простоволосого канадця, який досі ніяково топтався на снігу. Пух на його лисині вкрився памороззю, і вона здавалась квіткою червоного обстриженого будяка. Патрік Лоу ще раз глянув на бруса, тоді на філа марша по той бік, заходився подавати йому німі знаки. І коли інтервали позивних стали коротші, і прірвою пішла луна, він скинув куртку і почав пробиратися до візела. Ви найугодованіший у світі кнур, забасив йому вслід Мілтон і побіг до «візела», але на півдорозі застиг. Патрік Лоу протиснувся в розчинені дверцята, зняв трубку і сказав «Хеллоу». Тоді обережненько поклав її на сидіння і раптом завів мотор. Усе могло вирішити секунди. Витримає снігова руїна вібрацію чи ні? Патрік Лоу вімкнув щеплення, дав задній хід, машина здригнулася. І коли Кетрін Уілсон перелякано роззявила рот майже до кістки вп'явшись у лікоть філа марша, візел поволі вибрався задки на кригу. Лоуі сам ще не зовсім усвідомив свій вчинок і тепер сидів і тупо дивився в хижу глибінь. Тоді враз вискочив із кабіни, побіг до своїх речей, схопив куртку і почав швидко вдягатися. З материкового купола стікав крижаний бриз. Руки й ноги пата тіпалися від холоду, хоч і ще хвилину тому він його не помічав. Кліматична куртка шарпалася, і він ніяк не міг улучити руками в рукави. Мілтон Брус підійшов і мовчки допоміг йому вдягтися, навіть капюшон натяг. Це з його боку було справжнім подвигом. Нервове напруження виснажило всіх. Така пригода трапилася з ними вперше за три місяці подорожування Антарктидою. Везел Патріка Лоу провалився звично і не враз. Осів спершу правими гусеницями, тоді за півгодини в тріщину передком, та й тріщини не було видно, її геть замило. Це ні в кого не викликало гострих емоцій бо далеко попереду вже виднівся маяк, дим з англійського криголама. До того ж ніхто не важив життям. Однак ця пригода висотала їхні нерви, і люди мовчки юрмилися на снігу, навіть не дивлячись одне одному в очі. Булат матрос утупився в рудого чільного пса, і найважче чомусь видалося зробити перший крок аби промовити перше слово. Навіть собаки тихо повсідалися біля нарт, не гризлись і не перегукувалися, як протягом усього дня.